Aš mačiau, kaip avinėlis atplėšė pirmąjį iš septynių anspaudų ir išgirdau vieną iš keturių būtybių, tartum griaustinio balsu šaukiant «Ateik». Ir aš regėjau. Štai pasirodė baltas žirgas ir ant jo raitelis su kilpiniu rankoje. Jam buvo duotas vainikas ir jis išjojo kaip nugalėtojas, kad dar nugalėtų. Kai jis atplėšė antrąjį anspaudą, aš išgirdau antrąją būtybę sakant, ateik. Ir pasirodė kitas žirgas, ugnes palvis. Ir jo raiteliui buvo leista timti į žemės taiką, kad žmonės vieni kitus žudytų. Jam buvo duotas didelis kalavijas. Kai avinėlis atplėšė trečiąjį anspaudą, Aš išgirdau trečiąją būtybę tariant ateik. Ir aš regėjau, štai pasirodė juodas žirgas, o raitelis turėjo savo rankoje svarstyklės. Ir aš girdėjau tarytum kokį balsą keturių būtybių viduryje skelbent. Kviečių stuopa už denarą, trys miežių stuopos už denarą, bet aliejų ir vynui nedaryk žalos kai atplėšė ketvirtąjį anspaudą. Aš išgirdau ketvirtosios būtybės balsą sakant, ateik. Ir aš regėjau. Štai pasirodė palša žirgas, o jo raitelio vardas buvo mirtis. Ir paskui jį sekė mirusiųjų pasaulis. Jiems buvo duota valdžia ketvirtadalyje žemės, kad žudytų kardu, badu, maru ir žemės žvėrių dantimis. Kai avinėlis atplėšė penktąjį anspaudą, aš pamačiau po aukurų sielas nužudytųjų dėl Dievo žodžio ir dėl liudijimų, kurį jie yra davę. Jie šaukė didžiu balsu klausdami, kaip ilgai šventasis ir teisusis valdove neteisi ir nekeršysi už mūsų kraują žemės gyventojams. Tuomet kiekvienam jų buvo duotas baltas drabužis ir jiems buvo pasakyta, kad dar truputį palūkėtų, kol įskaičiaus pilnybę įsijungs jų tarnystės draugai ir broliai, kurie turi būti nužudyti kaip ir jie. Aš mačiau, kaip jis atplėšė šeštąjį anspaudą. Tuomet kilo didelis žemės drebėjimas. Saulė pasidarė juoda kaip pašutinis maišas, visas mėnulis paraudo lyg kraujas. O dangaus žvaigždės ėmė kristi žemėn, tarytum baisaus vėjo purtomas figmedis mestų dar neprinokusius vaisius. Dangus atitrūko tarsi besiviniojantis knygos ritinys, ir visi kalnai ir salos buvo išjudinti iš savo vietų. Tuomet žemės karaliai didikai, karo vadai, turtuoliai, galiūnai, visi vergai ir laisvieji pasislėpė urvuose ir tarp kalnų uolų. Jie šaukė kalnams ir uoloms, griūkite ant mūsų ir paslėpkite mus, nuo sėdinčiojo soste veido ir nuo avinėlio rūstybės, nes atėjo didi jų rūstybės diena ir kas galės ištverti.